Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում մեկնարկել է հայկական երկու հանրապետությունների ազգային ժողովների միջև համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի 12-րդ նիստի աշխատանքը։ Արցախի խորհրդարանի նախագահը բանախոսությամբ հանդես է եկել Հայաստանի ամերիկյան համասարանում։ Աշնանացանի այս տարվա ցուցանիշները գերազանցել են նախորդ տարվա արդյունքները։ Փրկարարներն Արցախում չեզոքացնում են քարաթափման վտանգը։ Ամերիկացի պաշտոնյաները կոչ են անում միանալ Հայաստան հիմնադրամի հերոստամարաթոնին։ Հադրութի շրջանում նախապատրաստվում են զմրան ժամանակաշրջանին։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը Երևանում ընկերական հանդիպման ժամանակ առավելության է ասել Բելարուսի թիմի նկատմամբ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Այսօր Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի նախագահությամբ տեղի ունեցել 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկմանը նվիրված կառավարության նիստ։ Համապատասխան զեկույցներով եւ ելույթներով հանդես են եկել պետական մի շարք կառույցների ղեկավարներ։ Իր խոսքում նախագահ Սահակյանն ընդգծել է, որ տեղի է ունեցել պետական բյուջեի նախագծի շահագրգիռ եւ բազմակողմանի քննարկում, նշելով, որ բյուջեի նախագիծը կարող է հավանության արժանանալ։ Կառավարության նիստի մասին ավելի մանրամասն վաղվա մեր եթերաժամին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում մեկնարկել է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովների միջև համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի 12-րդ նիստի աշխատանքը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանն իր ելույթում նշել է, որ Արցախի ժողովուրդը շարունակում է անվերապահորեն տնորինել իր ճակատագիրը, նպատակաուղված ընթանալով ընտրված ճանապարհով։ Նա նշել է, որ բանակցություններում իրական առաջընթացի հասնելու համար Ադրբեջանը նախ եւ առաջ պետք է հրաժարվի Արցախն անգամ տեսականորեն իր կազմում պատկերացնելու մտքից։ Անդրադառնալով Հայաստանում եւ Արցախում իրականացված սահմանադրական փոփոխություններին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը նշել է, որ դրանք անհրաժեշտ են պետության առավել արդյունավետ կառավարման եւ ժողովրդավարության մակարդակի բարձրացման համար։ Օրակարգում առանձնացվել են հարցեր, որոնք առավել մանրամասն դիտարկման կարիք ունեն։ Միջխորհրդարանական հանձնաժողովի 12-րդ նիստի ժամանակ ասել է Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Ըստ նրա, առաջինը միջազգային խորհրդարանական հարթակներում Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության քննարկումներն են եւ այդ համատեքստում Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանական պատվիրակությունների կողմից տարվող աշխատանքները։ Օրակարգային միուս հարցը վերաբերում է Հայաստանում եւ Արցախում հետ սահմանադրական գործընթացների առանձնահատկություններին։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը նոյեմբերի 9-ին այցելել է Հայաստանի ամերիկյան համասարան։ Աշոտ Ղուլյանը բանախոսությամբ հանդես է եկել ուսանողների ու դասախոսական կազմի համար։ Ազգային ժողովի խոսնակն ընդգծել է վերջին շրջանում ամերիկյան համասարանի եւ Արցախի հանրապետության շփումների ու կապերի ակտիվացման կարեւորությունը, բարձր գնահատելով համասարանի կողմից արցախյան գիտակրթական ոլորտում իրականացվող ծրագրերը։ Հումանիտար եւ հասարակական գիտությունների ֆակուլտետում Աշոտ Ղուլյանը հանդես է եկել Արցախի pedagogical աշինության գործընթացը, համադրելով անվտանգությունն ու ժողովրդավարությունը թեմայով բանախոսությամբ։ Իր ելույթում խորհրդարանի ղեկավարը կարևորել է Արցախյան ազատագրական շարժման 30-ամյակին ընթരാճ գիտական վերլուծական շրջանակներում Արցախի պետական շինարարության առանձնահատկություններին, անվտանգության համակարգի եւ ժողովրդավարության ինստիտուցիոնալ զարգացման, Արցախի միջազգային ճանաչման հայեցակարգային մոտեցումներին վերաբերող թեմաների շուրջ քննարկումների անհրաժեշտությունը։ Ազգային ժողովի նախագահը պատասխանել է ներկաների Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացին եւ դրանում Արցախի մասնակցությանը, Արցախի անկախության ճանաչման շուրջ խորհրդարանական մակարդակով ընդունվող բանաձևերին, ժողովրդագրական քաղաքականությանը եւ վերաբնակեցման հերանեկարներին վերաբերող հարցերին։ Վերջին տվյալներով հանրապետությունում այս տարի կատարվել է 52736.8 հեկտար հերք եւ ցանվել 38633 հեկտար աշնանացան հացահատիկ, որոնք նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելացել են համապատասխանաբար 63.4%-ով եւ 4.4 անգամ։ Այս մասին ասել է գյուղատնտեսության նորանշանակ փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանը։ Խոսելով նախորդ տարվա համեմատ այս տարվա աշնանացան հերկի եւ ցանքսի աճի մասին, նա նշել է, որ հիմնական շարժառիթը հողօգտագործողների շրջանում գյուղնախարարության կատարած հետևողական աշխատանքներն են եւ իհարկե գազམ་ակերպչական հարցերի ժամանակին կարգավորումը։ Հանրապետության տարածքում, հատկապես հարթավայրային գոտում, վերջնաժամկետը մոտորապես նոյեմբերի 10-19-ն է, հաշվի առնելով, որ մեր աշնանացանի ցանկատարածները հիմնականում կազմում են մինչև 55000 հեկտար տարածք, ապա կարող ենք նշել, որ ագրոժամկետները մարդը մեծամասնությունը ցանված է, ակնկալում ենք ավելի լավ բերք։ Ամենից շատ ցանքս եւ հերկ իրականացվել է Քաշաթաղի շրջանում, Մարտունու շրջանում, Ասկերան եւ Հադրութի շրջանները։ Արդեն սկսել ենք 2017 թվականի համար գառնանացանի նախապատրաստական աշխատանքները, մասնավորապես բոլոր շրջաններին հանձնարարվածա որպեսզի ներկայացնեն գառնանացան մշակաբույսերի սերմերի պահանջարկը, ըստ համայնքների կատարվի համապատասխան վերլուծություն, նախատեսվում է 2018 թվականի շարունակել գառնանացան ցանկաշրջանառության խթանման ծրագիրը Ըստ Վիլենա Վետիսյանի հողօգտագործողները ժամանակին են սկսել նախապատրաստական աշխատանքները, որը պայմանավորված է եղել առաջին հերթին գերատեսչության հետևողական աշխատանքներով։ Ժամանակին լուծվել է գյուղտեխնիկայի խնդիրը, տարին էլ եղանակային առումով բարենպաստ է եղել։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Վիեննայում, Սանկտ Պետերբուրգում եւ Ժնևում կայացած գագաթնաժողովներում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները պետք է իրականացնել։ Այս մասին Երևանում Մոլդովայի նախագահ Իգոր Դոդոնի հետ հանդիպումից հետո լրատվամիջոցների հետ հանդիպմանը նշել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Իմ կողմից ևս մեկ անգամ վերահաստատվեց Ղարաբաղյան հակամարտության բացառապես խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ Հայաստանի դիրքորոշումը, հիմնված միջազգային իրավունքի նորմերի եւ սկզբունքների, ՄԱԿ-ի կանոնադրության դրույթների վրա, որոնք մասնավորապես վերաբերում են ուժի եւ ուժի սպառնալիքի չկիրառմանը, պետությունների տարածքային ամբողջականությանը, իրավահավասարությանը եւ ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքին, նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Ադրբեջանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներից գործնական քայլեր է ակնկալում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցությունների ակտիվացման նպատակով։ Նման հայտարարության պանդես է եկել ադրբեջանական պատվիրակությունը նոյեմբերի 9-ին Վիեննայում ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի նիստի ժամանակ։ Ադրբեջանական պատվիրակությունը ողջունելով բանակցային գործընթացի ակտիվացման ուղղությամբ համանախագահների ջանքերը Ժնևում 2017 թվականի հոկտեմբերի 16-ին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումն անվանել է ճիշտ ուղղությամբ բարված քայլ։ Հանդիպումն ապացուցեց, որ առարկայական բանակցությունների վերսկսման նախապայմանները դատապարտված են տապալման։ Մենք ընդհանուր առմամբ դրական են գնահատում հանդիպման փաստը եւ դրա արդյունքները, ինչն արտահայտվել է համատեղ հայտարարությամբ, ասված է ադրբեջանական պատվիրակության հայտարարությունում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Նոյեմբերի 8-ից 14-ը Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության Փրկարար ծառայության Փրկարարական ուժերի վարչության հատուկ նշանակության Փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի Փրկարարները մեկնել են Դրամբոն համայնք քարաթափման վտանգ սպառնացող տեղանքում կանխարգելման եւ վթարավերական նողական աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով։ Աշխատանքները կիրականացնեն Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության 20 փրկարար, Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ստորաբաժանումների հետ։ Երթևեկությունը կանոնակարգում է տեղի ճանապարհային ոստիկանությունը։ Հադրութի շրջանում նախապատրաստվում են զմրան ժամանակաշրջանին։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Սան համակարգում մտելու է եւ դպրոցները տեղափոխվել 1264 տոննատ մետր վարելափայտ։ Շրջանի դպրոցները ենթարկվել են ընդհանրիկ վերանորոգումների, որի համար տրամադրվել են անհրաժեշտ միջոցներ բուժմիավորման մասնաշենքերը կջերուցվեն կենտրոնացված կարգով։ Արտակարգ իրավիճակներում աշխատելու նպատակով բուժմիավորումը մտերել է եւս 20 խորանոց մետր վարելափայտ։ Շրջանի 26 բուժական մանկաբարձական կետեր եւ 4 յուղական ամբուլատորիաներ լրիվ ապահովված են վարելափայտով։ Շրջենտրոնում գործող եւ կենտրոնացած ջերուցումից շոկտող հիմնար ձեռնարկությունները եւս ապահովված են վարելափայտով։ Ըստ հաստատված ծրագրի զգալի աշխատանքները իրականացել Արցախ էներգոփակ բաժնետերական ընկերության հաջորդի մասնակցողը։ Շրջանում էլեկտրոնիկայի խմբամատակարարումը ապահովելու նպատակով Աշխատանքներ պետք է կատարվի նաև երուսման համակարգի անխափան գործարկելու ուղղությամբ։ Կար ժամկետում պետք է մաքրվի ջրահեռացման ուղիները։ Որոշակի աշխատանքները իրականացին նաև Արցախգազ պատվաժանետական ընկերության հադրութի մասնաճյուղի կողմից։ Իրականացնող աշխատանքները հույս են տալիս, որ շրջանի բյուջետային հիմնարկները տնտեսահող սուբյեկտները համակները աշխատակազմերը պատրաստ են զբրան ժամանակաշրջանում ապահովելու անխափան աշխատանքներ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Բերքարատ Արցախ Այս խորագիրն է գրում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի այս տարվա հերոստամարաթոնը։ Մարաթոնը, որն անցկացվելու է նոյեմբերի 23-ին, նպատակաուղված է Արցախում հորերի հորատմանը, նոր ռոռոկման ցանցի կառուցմանը եւ արևային էներգիայի կայանների տեղադրմանը։ Ինչպես ամեն տարի, այս անգամ էլ մարաթոնից առաջ բազմաթիվ անվանի գործիչներ ուղերձներ են հրապարակում, կոչանելով միանալ մարաթոնին, հանգանակություններ կատարել Հայաստանի եւ Արցախի բարեկեցության համար։ Այս տարի իրենց հատուկ կոչերով հանդես է եկել Լոս Անջելեսի քաղաքապետ Էրիկ Գարսեթին, ԱՄՆ-ի կոնգրեսականներ Ադամ Շիֆը եւ Թուլսի Գաբարտը։ Լոս Անջելեսի քաղաքապետը դիմել է իր համակարգացիներին հիմնադրամին հանգանակություն անելու կոչով։ Այսօր փոքր աջակցություն ցուցաբերելով դուք ապագայի մեծ փոփոխությունների երաշխավորն եք դառնում։ Կոնգրեսական Թուրսի Գաբարդը նշել է, որ իր գործնեության 25 տարիների ընթացքում հիմնադրամը 350 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ծրագրեր է իրականացրել Հայաստանում եւ Արցախում։ Հիմնադրամի յուրաքանչյուր ներդրման շնորհիվ Հայաստանի եւ Արցախի տնտեսությունը բարգավաճում է, բացվում են աշխատատեղեր։ Շնորհակալ եմ այս մեծ ծրագրի մի մասնեք։ Կոնգրեսական Ադամ Շիֆն էլ իր խոսքում ասել է, այս տարվա մարաթոնը կհեշտացնի եւ ավելի բարեկեցիկ կդարձնի Արցախցու կյանքը։ Եկեք աջակցենք մեր եղբայրներին եւ քույրերին Արցախում միանալով մարաթոնին։ Հայաստան համայնական հիմնադրամի միանալու կոչով հանդես է եկել նաև բռնցքամարտիկ Արթուր Աբ รา համը։ Մենք բոլորս երազում ենք ապրել բարեկարգ եւ ապահովված հայրենիքում։ Յուրաքանչյուրիս փոքր ներդրումը մեզ ավելի է մոտեցնում մեր երազած Հայաստանին։ Միացիր նոյեմբերի 23-ին համահայկական մարաթոնին Քայլ առ քայլ եւ միասին կառուցենք մեր երկիրը։ Իր ուղերձում ասել է Մարսիկը։ Ցիզեռնավանքի անվան հետ կապված ավանդությունը պատմում է, որ այստեղ է պահվում Պետրոս Արաքյալի ճկույթը, իսկ հայերենում ճկույթն ունի գործածական եւս մեկ ձև Ցիզեռն։ Այստեղից էլ ավանդության համաձայն եկեղեցին ստացել է իր անունը Ցիզեռնավանք։ Եկեղեցու դպիրի հետ զրուցել է Բելլալալայանը։ Պետրոս Արաքյալը Քրիստոսի 12 ուրեմն աշակերտներից մեկն է։ Իհարկե ինքը այստեղ չի նահատակվել, ասենք ինչ որ Դադի Արաքյալը, որը 72 աշակերտներից մեկը Թադեոս կամ Բարթեմոս, ինքը հռոմնատակ, սակայն ինչու իր մասուկները հատկապես երկրով մեկ տարածվեց, ամբողջ աշխարհով մեկ շատ տեղը, չեմ ասում լրի, բայց այնտեղ որտեղ քրիստոնեությունը առաջին ընդունում էին, որտեղ առաջինից դավանաբանող եղավ Քրիստոսի անձի վերաբերել։ Դու ես Քրիստոսը, որ հարց տրվես, հնչեց Քրիստոսի կողմից թողել ես, միայն ինքը առաջինը պատասխանեց, որ դու Քրիստոսն ես կենթանի ասը որդին։ Իրեն իդեպ խաչել են գլխի վայր ինքը, ասացից նույնիսկ արժանի չեմ, որ իմ տիրոջս նման խաչում։ Արդյոք Հարակյալի ճկուտը բաղված է եկեղեցում հարցին, դպիր Արման Սրապիոնյանը հստակ պատասխան չունի։ Այդ հարցին չեն կարող հիմա պատասխան տալ։ Այստեղա թե չէ։ Բայց պատմիչները ակնարկում են, հա Հավանաբար է այստեղ պետք է լինի։ Առաջին անգամ այդ անվանակոչումը հիշատակում է 844 թվականին Սյունյաց պատմության մեջ Ստեփան Նորբելյանն է այդ մասին ակնարկ անում, սակայն չի նշում կոնկրետ ում։ Գալով արդեն ուշ ժամանակի մատենագիրն է 18-րդ դար, դարից հետո Ղևոն Դալիշյան, Երվան Դալայան, Արտակ եպիսկոպոս Սմբացյանց, որ Պետրոս Արաքյալի մասունքի հիման վրա կոչվում է Ծիծեռնավանք։ Եկեղեցին ունի նաև այլ անուն, որ այդքան տարածված ու գործածական չէ։ Նաև անվանակոչվում է Սուրբ Գևոր Զորավարանով, ինքը երիտասարդ տարիքում է նահատակվել կայսեր կողմից 325 թվականին։ Ինչու՞ մի հրաշք, որը կապում են Սուրբ Գևորգի հետ 13-րդ դարի ամենասկզբին տեղի ունեցել մոնղոլ թաթարների եւ հայրեհետի ճակատամարտ, Այդ ժամանակ հրաշք է տեղի ունեցել մի ձիավոր մտնելով ուրեմն ճշտանան բանակին խոչապը վախ առաջացնելով եւ այդպես նորից հետ մտնելով անհետացել կապում են ինչ որ Սուրբ Գևորգի հետ Ծիծեռնավանքի հիմնադրումը թվագրվում է 330 թվական, այն միակ եկեղեցին է, որի հիմնադրումը ամենամոտն է Սուրբ Զորավոր Գևորգի նահատակության տարեթվին։ Յուրատիպ հարդարանքով վանքը կրում է մի քանի շինարարական փուլի ազդեցությունը, դպիր Արման Սրապեոնյանը համանուն գյուղում բնակություն հաստատելու օրվանից ծառայում է եկեղեցուն ու ինչպես ասում են, իր 5 մատի նման տիրապետում է եկեղեցու պատմությանը։ Առաջին փուլը հստակ երևում է քարի հիմնաշարը, բազալտե շարը, երկրորդ այդ դրան վերև երկրորդ շարի աստիճան եւ այդպես կանգեն արել բարձ հասարակ գերանափայտեց ասկ է եղել, գերանասյուները սյուների փոխարեն հատակահոլ եւ այդպես գործել է որպես վանք եւ երկրորդ փուլը 5-րդ դար արդեն իսփելիտային տուֆեշն որոշ չափով բարձրացվել է արդեն արվել լուսամուտներ ու կամարների վերջավորության չափով, ինչև գալով 6-րդ դարի կամ ամենավերջ կամ 7-րդ դարի ամենասկիզբ Շինարարական երեք փուլի վերջին աշխատանքները կատարվել են 7-րդ դարում, դրանից հետո եկեղեցում իրականացված աշխատանքները գրել են ամրացման, վերականգնման ու վերանորոգման բնույթ։ Բելալալայան այսօր Մարզասերների համար ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը նոյեմբերի 9-ին Երևանում ընկերական հանդիպում է անցկացրել Բելարուսի թիմի հետ եւ առավելության հասել 4-1 հաշվով։ Հիշեցնենք, որ 2018 թվականի սեպտեմբերին մեկնարկող UEFA-ի ազգերի լիգայում Հայաստանի եւ Բելարուսի հավաքականներն ընդգրկվել էին D դե դիվիզիոնում, որում տեղ էին գտել նաեւ UEFA-ի ամենացածր վարկանիշով մյուս թիմերը։ Ազգերի լիգայում կվիճարկվեն Եվրո 2020-ի եզրափակիչ փուլի 4 ուղեգրեր, որոնցից մեկը բաժին կհասնի D դե դիվիզիոնի թիմին։ Նոյեմբերի 13-ին Հայաստանի հավաքականը Երևանում ընկերական խաղ կանցկացնի նաև Կիպրոսի հավաքականի հետ։ Ստեփանակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոցի նախաձեռնությամբ Արցախի Պետական համալսարանում մեկնարկել է բռնցքամարտի բաց առաջնություն։ Առաջնության գլխավոր մրցավար Գարեգին Աղաբալյանի խոսքով Արցախից եւ Հայաստանի Հանրապետության մարզերից մասնակցում են 7-ից 18 տարեկան տարիքային խմբերի շուրջ 80 մարզիկ։ Առաջնության նպատակն է բռնցքամարտի մասսայականացումն ու զարգացումն Արցախում, ինչպես նաև լավագույն մարզիկների ի հայտ բերումը, ինչի ուղղությամբ լուրջ քայլեր են ձեռնարկվում, ասել է Գարեգին Աղաբալյանը։ Մրցավարի խոսքով առաջնությունում մրցանակային տեղեր գրաված մարզիկները կպարգևատրվեն մեդալներով եւ դիպլոմներով։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն, անձրև, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 4-ից 9, ցերեկը 9-ից 14 աստիճան։ Տակություն։